Molim Allaha Đelešanohu da vaš i naš trud ne bude uzalud i da bude na vagi dobrih djela na sudnjem danu. Molim Allaha Đelešanomu da ovaj skup učini od onih skupova na koje Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju milost koje nadhiljuju meleki koje Allah Đelešanohu spominje u odabranom društvu. A zatim govoriti o bilo čemu a ne spomenuti jednu od najvećih blagodati koje je Allah podario vjernicima e, ja nisam navikao nego sam navikao upravo da sve ove skupove na ovaj ili onaj način e, započnem u svakom mjestu sa temom koja je nezaobilazna i koja predstavlja, kako sam rekao, jedan od najveći, jednu od najvećih blagodati s kojima se Allah Đelešanuhu počastio. Naime, braćo, mi znamo i svjesni smo toga da je Allah subhanahu wa ta'ala ovome ummetu, a ljudima općenito podario neizmjerne blagodati. I govoreći o svojim blagodatima uzvišeni nas podsjeća i kaže وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا kada biste vi brojali Allahove blagodati, ne biste i mogli nikada izbrojati. Dakle, nema načina niti mogućnosti da ljudi izbroje Allahove blagodati. Međutim, smatram da je jedna blagodat posebno za nas važna i bitna. I na njoj trebamo uvijek zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanohu nas postiče na tu blagodat i upozorava i kaže A'udhu billahi mine rajim كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله vi ste narod ili vi ste ummet najbolji ummet koji, je, koji se pojavio na zemlji naređujete dobro zabranjujete zlo i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala dakle to je ta blagodat ovaj ummet je najbolji ummet I Allah Đelešanu ovdje upotrebljava izraz ummet. Na drugim mjestima se upotrebljava izraz bratstvo, islamsko bratstvo, vjernici su braća i tako dalje. Dakle, ovo islamskoj, bratskoj, imanskoj vezi upravo danas želimo govoriti. E, samo bi napomenuo jednu stvar e, ovdje. Danas se mnogi pokušavaju baciti šubhe muslimanima kad je u pitanju ovaj kuranski ajet. Kuntum hajre ummetin uhriđetlin nas vi ste najbolji narod koji se pojavio na zemlji e, i porediti to sa hadisom poslanika sallallahu u kojem on kaže da se ummet Muhameda sallallahu podijeliti na 73 skupine. Kao što je e, poznati ovaj autor knjige e, smutljivac Hasan Ali Sekaf iz, iz Jordana koji je u, svojoj knjizi inače u svim drugim svojim knjigama govori dakle da je ovaj hadis izmišljen da je batil i one, studente i učenike koji pred njim uče koji pred njim uče ubjeđuje da je to u stvari izmišljotina jer kaže kako pomiriti ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa kuranskim ajetom kojega smo proučili iz sure Ali Imran. Židovi će se podijeliti na, eh, židovi se podijeliti na 71, kršćani 72, a umet Muhammed je samo na 73. A Allah kaže vi ste najbolji umet koji se pojavio na zemlji. Znači li to da su židovi i kršćani bolji od nas? Jer će se umet Muhammed sam podijeliti na 73 skupine. Znači nemoguće je pomiriti ovaj hadis ovaj ajet po mišljenju ovakvih, ovakvih ljudi. E, kao što je čovjek čije smo ime spomenuli. Međutim, e, islamski učenjaci jasno odgovaraju i lahko odgovoriti na to pitanje kada bi se islamski ummet podijelio na 1073 skupine on je najbolji ummet on je najbolji ummet zašto? zato što je uz Allahovu pomoć sačuvao objavu zato što je sačuvao Kur'an i sunnet Allahu, Allahovom voljom i što nije postupio kako su postupili židovi i kršćani koji su u potpunosti izmijenili Allahu objavu i Allahovu riječ da su židovi ostali samo jedna sekta da su ostali samo jedna grupacija, a postupili onako kako su postupili sa Tevratom, oni su, oni su najgori umet. Oni su najgori umet i najgori narod, posebno kad se zna da je njima poslato najviše poslanika. I zbog toga, vraćam, što je islamsko bratstvo, dakle, obaveza u vjeri. Što je ono temelj, temelj islama i što je muslimanima obaveza također da se međusobno podpomažu, nasihate, savjetuju, dogovaraju i tako dalje. E, ja bi nas dakle na početku posjetio na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema što pođemo govoriti o islamskom bratstvu da je rekao dinu nasiha vjera je savjet vjera je savjet kada su ga upitali ili meni ja Rasulallah za koga, kome je vjera savjet rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem alillahi wali rasulihi voli kitabihi, voli je immetil muslimin u ammetu, wa ammeti. Dakle, Allahu, njegovom poslaniku, njegovoj knjizi, vođama muslimana i svim muslimanima. Meni se sviđa da ne bi sad nadugo i naširoko tumačili i komentarisali ovaj hadis, e, mišljenje e, i komentar onih muhaddisa koji kažu šta u stvari znači edinu nasiha, vjera je savjet. Kažu da to znači prije svega iskren odnos prema Allahu Đelešanuhu, jer vjer, onaj koji je iskren vjernik, on mora imati iskrenost prema Allahu Đelešanuhu. A onaj koji je iskren prema Allahu i njegovom poslaniku sallam i ko slijedi sunet poslanika sallam i ko slijedi knjigu koju je Allah objavio, a to znači savjet njegovoj knjizi, taj je iskren i prema vjernicima taj je iskren prema vjernicima. Wallahi, onaj ko istinski vjeruje u Allaha i ko se njega boji i ko samo njega obožava i njegovoj se nagradi nada, ne može biti neiskren prema muslimanima. I ne može biti, ne može biti, a da ne voli muslimane. Ne može biti, a da ne voli muslimane. Ukoliko se to desi, znači nešto nije u redu sa našim imanom. Rekao je Hasan Basri spominjući neke, neke od ashaba, kaže neki ashabi poslanika sallallahu ve sellem su imali običaj reći tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ako hoćete, zakleću vam se Allahom. Da su Allahu najdraži ljudi. Da su Allahu najdraži ljudi oni koji omile Allaha kod ljudi. Dakle, koji o Allahu pričaju dobro. Postiću ljude na gospodara svjetova, govore o njegovoj veličini, o njegovim uzvišenim svojstvima, o nagradi i kazni i tako dalje obaveznosti vraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala i oni koji omine ljude kod Allaha. Dakle, koji lijepo pričaju o muslimanima, koji hvale njihova dobra djela, koji se međusobno pomažu, lijepo postupaju s njima i koji se međusobno, međusobno savjetuju. Dakle, to su najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala na osnovu ove izreke od nekih od ashaba. Govoreći o tom bratstvu, koje je temelj imana, kako smo kazali, i temelj vjere, E, jer bez bratstva nema zgrade islama. Ona će biti srušena. Ona će biti urušena. Ona će, e, ume se podijeliti i pocijepati na, na, na određene grupacije, sekte i jedinke. Od toga onda umeta neće ostati, neće ostati ništa ili neće biti ni blizu kadar kadar da ostvari ono što su ostvarile generacije koje su ispravno shvatile ovu blagodat i koje su, koje su je potvrdile u svojim vlastnim životima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammed je Allahov poslanik oni koji su sa njim, koji njega slijede, koji njegov sunet slijede, oni su žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Samilosni među sobom. To je svojstvo muslimana. To je svojstvo istinskih vjernika. Onih koji slijede Kur'an i sunnet koji se tako deklarišu i koji svojim životima, ne samo jezicima svjedoči, svjedoči a, onaj, da potvrđuju da slijede Kur'an i sunnet. Samilost je osobina koja mora krasiti vjernike. Ona je utkana u njihovo biće. Ona je utkana u, njihovu dušu. To je pečat. Pečat našeg, našeg imana, našeg vjerovanja. A poslanik sallallahu je rekao primjer vjernika u njihovoj samilosti i ljubavi i prijateljstvu je kao primjer jednog tijela. Ako jedan organ oboli, čitavo tijelo trpi nesanicu i vrućicu. Ako zaboli zub, jel? Nema spavanja. Nema spavanja. Ako zaboli glava, nema spavanja. Cijelo tijelo to trpi i tako i, podnosi bol. Sa osjećajuć, sa ostalim, sa onim organom koji, koji pati i koji, koji boli. Tako isto muslimani. Nažalost, tako, braćo, mi znamo da tako danas nije. Danas tako nije sa ummetom, zato postičemo stalno na ovu stvar. Ako hoćemo da se potvrdimo kao, kao braća, kao istinski vjernici, zatim ako želimo da uspijemo u davi, ako želimo da ova stvar uspije, da dopre do drugih ljudi i do srca onih koji nisu muslimani, a jer Allah je poslao svoga poslanika sa kao milost svim svjetovima, kao milost svim ljudima, a posebno onima koji ga prihvate, koji ga prihvate i slijedi, jer druge upute nema, druge istine nema. Za nama je obaveza da druge pozivamo. A prije svega pozivat ćemo i ne samo riječima, najbolji poziv je, kako su govorili islamski učenjaci, pozivajte u Allahovu vjeru šutnjom. Šutnjom, to jest pozivajte djelom. Svojim djelom svjedočite šta znači biti istinski musliman. I govoreći dakle e, zatim o, o tome kako je Allah Đelešanu ujedinio srca vjernika u suri Anfal uzvišeni kaže A'udhu billahi mine šeitanir rajim وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah subhanahu wa ta'ala govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem a zatim svim muslimanima da je on ujedinio srca vjernika srca ashaba srca muhadžira i ansarija onih koji su godinama ili možemo kazati stoljećima živjeli u krvnoj osveti. Allah Đelešanuhu je ujedinio preko ove vjere, preko Islama. I upozorava poslanika sallallahu da si ti potrošio sve što je na zemlji. Svo bogatstvo, svo znanje, e, sav novac i sve ono što, ima na zemlji od Allahovi blagodati, ti ne bi mogao ujediniti dva ljudska srca, dva, su ljudi na istinski način da se istinski vole i poštuju i uvažavaju, a da i ne veže neki lažni dunjalučki interes. Gdje postoji dakle udruživanje i ljubav dok postoji taj interes. Kad njega nema, onda to, to sve nestaje. Dakle, nemoguće je to, kako je rekao na ashab, e, kada je rekao drugom ashabu, kad se vjernici e, sretnu u ruku i nasmiju jedan drugome u lice, jer je to sadaka. E, kako je to lahko, kad, se, rukuju sa njih spada lišće kao što, spada sa, kao što liše spada sa, grijesi sa njih spadaju kao što liše spada sa grani. Pa je rekao kako je to lahko jednostavno, sreću se muslimani po selama i gotovo nema grijeha. Međutim, ovaj ga upozorava i kaže vidiš da nije lahko. Allah kaže da si potrošio sav dunjaluk ne bi ujedinio. Kako će biti lahko? Ne može biti lahko za one koji, se, koji ne osjećaju isto u svom srcu. Koji nisu muslimani koji nisu na, na, na, na putu Kur'ana i Sunneta, koji ne vole Allaha Đalešanuhu, koji ne vole njegovog poslanika, a samim tim ne mogu voljeti, ne mogu voljeti druge muslimane. Izražavajući ovo bratstvo, pogledajte kako ga ashabi doživljavaju. Kaže Omer radijallahu ta'ala, tako mi Allaha, duga mi je noć. Duga mi je noć kad se sjetim brata muslimana, teško čekam da dođe sabah, da ga ponovo, da ga ponovo vidim, da se sretnem, da se sretnem sa njim. Dakle, to je istinska bratska ljubav. To je istinska bratska veza koja treba da krasi, da krasi muslimane. Čovjek koji teško čeka sabah da sretne svog vrata muslimana, da se sa njim rukuje, da sa njim zajednički klanja, da sa njim razgovara, da ga pita za sve ono što mu, je potrebno, da mu, pomogne u njegovim, u njegovim poslovima. Jer šta je to ujedinilo, braćo, srca ashaba? Šta je ujedinilo srca Bilala, koji je bio avesinac, jednog Suhejva koji je bio rimljanin, jednog Selmana koji je bio Perzijanac. Vlast, bogatstvo, tunjalučki neki interes. Wallahi, ništa od toga. Ništa od toga i nije ujedinilo. Ujedinila je vjera. Vjera Islam koja prevazilazi i prelazi sve granice ne poznaje granice nacionalnog, rasnog, klasnog i tako dalje. Ne postoji to u islamu. To u islamu ne postoji. Dakle, ova vjera je zasnovana i ovaj put je zasnovan na iskrenoj i istinskoj vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. E, imam Buhari bilježi hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem se spominje u kojem se spominje da su ashabi jednoga dana razgovarali jednoga dana razgovarali međusobno o načinu borbe na Allahovom putu i tako dalje o strategiji koju koju trebaju da zauzmu tu su bili između ostalog Halid ibn Valid, Abu Zer radijallahu ta'ala, Bilal radijallahu ta'ala, pa je u žaru te rasprave, diskusije i tako dalje, e, u jednom trenutku, u jednom trenutku Ebu Zer izgubio kontrolu i rekao Bilalu šta ti pričaš, dakle ne slažući se sa njegovim mišljenjem o sine crne robinje. Dakle, Ebu Zar poznati Ashab Rasulullah Dakle, kod svi u nas može doći do takve situacije. Mi možemo i kad raspravljamo, braćo, kad e, možemo biti žestoki u našoj raspravi, možemo biti, e, e, podići ton, ali ne, smije, biti vrijeđanja. Ako dođe slučajno do toga, pogledajmo kako su se ponašali Ashab Rasulullah Dakle, oni su ljudi, nisu meleki. Grijeh je svakome svojstven sallam kaže wa Svi ljudi su griješnici, a najbolji griješnici koji se često, često kaju, koji često čine taubu. Nema bezgriješnih ljudi. Bezgriješnost je ukopana onoga dana kada je pokopan i ukopan Resul sallallahu alejhi ve Kaže bila tako mi Allaha, nećemo otići odavde, nećemo se razići dok ovu stvar ne iznesemo pred poslanika sallallahu alejhi wa To je teška uvreda. Teška uvreda. Zašto? Na što je Buzer Ono što je Islam potpuno dokinuo, što je uništio u korijenu. Rasizam, rasizam, spominje njegovo porijeklo, njegovu boju, njegovu boju kože, kaže Bilal, vallahi, dok ovo ne iznesemo pred poslanika, nećemo otići odavde. Kad su to rekli poslanik sa selem, poslanik je pogledao Ebu Zerra, lice mu je pocrvenjelo od srđbe i rekao, tako mi Allaha Ebu Zerre, ti u sebi još uvijek imaš džahilijetskih osobina. Znate šta, to znači kad te brat musliman koji je iskren prema tebi, ali koji je iskren prema tebi kad ti kaže brate ti si zaista džahilski postupio u datoj situaciji. To vjernika boli. To vjernika iskrenog boli i teško mu je, i on će ako ništa drugo kad dođe svojoj kući preispitati svoje, svoje stanje. A kamoli kad stojiš pred poslanikom sallallahu i on ti kaže direktno da ti imaš džahilskih osobina Abu zarr Onda je Buzer izišao i uzeo Bilala za ruku i kaže tako mi Allaha neću otići. Neću ti dozvoliti da odeš sa ovog mjesta, da se raziđemo, dok tvoja noga, dok ne osjetim tvoju nogu na mome licu. Pa je stavio svoju, glavu na zemlju. bila mu kaže, ne, ja sam ti oprostio, ja sam ti halalio. Ja sam samo želio da poslanik sa čuje za ovo i da presudi, da presudi pravedno među, među nama. Jer on je naš uzor, on nas podučava vjeri. Kaže Ebu Zer, vallahi ne, ja neću biti zadovoljan. Moja duša neće biti zadovoljna. Dok, na taj način ne saperem taj grijeh i ne uništim tu džahilijetsku osobinu koja postoji još uvijek, još uvijek kod mene. Dakle, e, spremnost da se prizna greška, spremnost da se oprosti bratu, da se prijeđe preko nekih uvreda, to je krasnost ashabe, zato su išli naprijed, jer je interesovao samo ahiret. Dunjaluk su shvatili onako kako je, kako je došla poruka Islama. Kako im je prenio poslanik sallallahu alejhi Dunjaluk je ahiretska njiva. Ono što posijemo tu, to ćemo požnjeti. A bez istinske vjere i istinskog bratstva, dakle bez iskrenosti i bez bratstva nema uspjeha. Wallahi nema uspjeha. Možemo raditi šta god hoćemo. Možemo učiti koliko god hoćemo. Možemo biti bogati koliko god hoćemo. Zauzeti pozicije kakve god želimo. I Allah će nam to i omogućiti. I kad bi nam Allah to omogućio, ne bi ostvarili onaj krajnji cilj, onaj krajnji cilj kojem nas e, nas podučava Islam i zbog kojeg je Allah poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Zatim, govoreći o čistoti prsa prema, ljudima, spomenut ćemo još jedan slučaj prema muslimanima, jedan slučaj e, gdje jedan čovjek vrijeđa i psuje Abdullah ibn Abbasa u društvu ljudi, dakle otvoreno, a on je tu, on je bio prisutan. I kažemo mu ti si takav, takav, takav, ne sviđa mi se kod tebe to i to, to su tvoje loše osobine. Kaže mu Abdullah ibn Abbas, nemaš pravo. Nemaš pravo da me vrijeđaš, jer ja posjedim tri osobine. Tri osobine zbog kojih nemaš pravo da me vrijeđaš. Pa su ljudi više ne obraćajući pažnju na ono što taj e, e, čovjek koji je pokazao svu svoju nekulturu i arogantnost, govori, nisu više gledali na njega, nego je zainteresovao to što Abdullah ibn Abbas, koje su to tri, tri osobine koje on spominje? Kaže, tako mi Allaha, kada su pitali da im, e, traže od njega da im kaže koje su tri osobine, jer on je ashab Rasula sallallahu On je najbolji poznavalac Kur'ana i tefsira posle poslanika sallallahu alejhi ve A za njega je poslanik učio dovu. Allahumma fakkehu fid din wa allimhu ta'wil. Gospodaru, pouči ga razumijevanju vjere. Daj im mu istinski fik i, i nauči ga tefsiru, tumačenju Kur'ana. I ta dova je primjena kod Allaha Đelešanuhu. Zato su željeli da čuju šta to on ima kod sebe. Koji su tri osobine, ta tri kvaliteta. Pa je rekao, tako mi Allaha, nikada nije pala kap kiše na zemlju. A da se ja nisam obradovao tome, a nemam ni deva ni ovarca nemam ništa, <laughs> ništa od toga što bi mene obradovalo što će zazelenjet pustinja pa da se, da moja stoka i da ju napreduje. Raduje me što će past kiša zbog drugih muslimana. Zbog drugih muslimana i drugih ljudi općenito. To je jedno. Drugo, tako mi Allaha nikada kadija ili sudija musliman nije presudio po Kur'anu i sunnetu po Allahovom zakonu, a to znači pravedno presuditi, a da nisam uputio dovu Allahu za njega mada me se ta presuda ništa ne tiče. <laughs> ja nemam ništa s tim. Nisam se paričio ni s kim pa je presudio u moju korist. Nego je presudio u korist šerijata. Po pravdi presudio, a Allah kad se sudi po pravdi, daje bereket u takav narod i u takav umet, u takvu zajednicu. I treće, tako mi Allaha nikada nisam shvatio, niti razumio, ni jednu kuransku poruku, jedan kuranski ajet, a da nisam poželio da ga svaki musliman razumije svaki musliman na isti način to razumije i shvati, kao što sam ja, kao što sam ja shvatio. Dakle, to je istinski odnos prema vjernicima. I onda otkud pravo tom čovjeku da vrijeđa Abdullah ibn Abbas? Kad on neće njega uvrijediti nikada i onda kada bi, kada ovaj njega uvrijedio. Kada bi ga uvrijedio. Sjetimo se zatim, braćo, onog čovjeka za kog je poslanik sam, rekao onaj u hadisu koji bilježi imam Hejsemi da je, da je, ženetlija. Tri puta. Pa je Abdullah ibn Omer otišao Dakle, samo da onaj, parafraziramo e, te riječi iz, hadisa, da, pošto ga znamo svi, ali da, se sjetimo hadisa zbog pouke, zbog te vallahi veličina je to. I da, da prispitamo svoje stanje na osnovu toga. Jel kod nas tako ili nije? Ako nije, onda nije u redu stvar, subhanallah. Nije u redu vallahi stvar. Kada musliman dođe i poslanik sa selem ga a, svrstava među džennetlije, naravno Allahovom objavom. Allahovom objavom obavještava ga da je on džennetlija. Šta, se, šta biva? Abdullah Omer ga prati i vidi da kod njega nema ništa posebno. Nema na file više puno od, od Abdullah Omera. Ništa posebno ne radi. Pa kada ga upitao zašto, za, poslanik se sam te nazvao džennetlijoma ne vidim kod tebe ništa specijalno. Kaže mu, Allah, ne znam ni ja da ima išta osim to što ja svaku noć legnem čistih prsa odnosno druge muslimane legnem i kajem, i opraštam svim muslimanima. nema nesanice zbog toga što kujem neke spletke muslimanu, što ga mrzim, što mu zavidim, što imam nešto protiv njega i tako dalje. Ništa, evo samo da se zaustimo na ovom, na, e, momentu. Ima neko od nas ovdje da može dići ruku da kaže ja sam takav. Ja sam takav, polazeći, polazeći od mene. Teško, vallahi. Poslanik se, ne bi rekao on je <laughs> ne bi rekao on je To je velika, stvar. Da legneš čistih prsa u odnosu na, odnosu na druge muslimane. Jer to mogu posjedovati samo oni koji se zaista bore sa svojim slabostima koji se istinski nadaju i nagradi i kojima je nagrada preča od svih drugih dunjalučkih ciljeva i naših sitnih šičara i koji šeitan neće nikada zavesti uz Allahu pomoć, makar došlo do ne znam kakvog sukoba među njima, makar došlo do ne znam kakvih nesporazuma, jer ljudi smo, nismo drveće kamenje, pa gdje nas ostavi, što ćemo i biti. Ne, nego mi smo ljudi, svojstvena nam je greška kao smo prije kazali, ali također znamo i za pravilo, ne samo, dakle, jesmo ljudi, ali smo prije svega muslimani, muslimani koji znaju za kuranski ajet o fi še'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ako se u nečemu ne slažete, onda se vratite Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam je obilazeći oko kabi, obilazeći oko Kabe, kako prenosi Abdullah i Omer, govorio kako je kako si časna i kako je velika tvoja čast. Ali tako mi Allaha, čast muslimana je veća od tebe. Čast muslimana je veća od tebe. I sad zamislite ovo, braćo. Kad je teži grijeh, kad je teži grijeh napasti na čast muslimana, nego napasti na čast Kabe gdje, gdje su danas muslimani i kakav je odnos umeta odnosno muslimana jednih, jednih prema drugima. Jednih prema drugima. Dakle, zato je vrijedno govoriti o ovoj osobini. Zato se vrijedno uvijek vraćati i podsjećati na to. Jer ima mnoštvo primjera. Vjerujte, ja sam držao, ja govorim sad o sebi, dakle, držao sam, ne želim da istaknem, e, da, ne, ne uzbila sebe pohvalim, ali kažem koliko je, koliko je bogata jaka ta tema sa raznim primjerima. Ja sam držao na ovu temu, Allah zna koliko predavanja. Vjerovatno ste vi mnoga od njih slušali. Ali nećete naći da su dva ista ta predavanja o islamskom bratstvu. Dakle, e, zaista je to tema koja, koja nam je neophodna. Neophodna se o njoj priča i na osnovu raznih primjera iz života prvih generacija, a prije svega kuranski primjeri i primjeri poslanika sallallahu osvježit će našu dušu, vratiti nas u stvarnost i natjerati nas da analiziramo svoje vlastito stanje i da ga uz Allahu pomoć popravimo. zato e, ćemo spomenuti hadis koji ga bilježi imam Abu Davud. Poslanik sallallahu sjedi sa sahabima i kaže im hoćete li, zar neko od vas ne može barem biti kao Ebu Damdam? Pa su upitali ko je taj čovjek, zbog čega je on tako vrijedan, a to je bio siromašan čovjek, kada je poslanik sallam posticao ashabe na sadaku, da dijele na Allahovom putu, da dijele za opremanje muđahida i tako dalje, svi su donijeli. Neko je donio hranu, neko novac, neko opremu za, za, za borce na Allahovom putu. Ovaj čovjek nije imao donijeti ništa. Ništa. Pa kada je nastupila zadnja trećina noći, ustao je, abdestio klanjao dva rekata i putio dovu Allahu Đelešanuhu govoreći gospodaru moj ti znaš da je poslanik veselem pozvao da se dijeli sadaka radi, radi pomaganja džihada radi pomaganja davi ti znaš da su svi ljudi dijelili neko je donio opremu za muđahida neko za njegovog konja i tako dalje neko je dao novac, neko hranu a ja nisam dao ništa jer nisam imao ništa ti najbolje poznaješ moje stanje zato gospodaru primi od mene ovu moju sadaku. A šta je bila njegova sadaka? Gospodaru moj, svakom muslimanu koji mi je učinio zulum, koji me je ogibetio, koji me je potvorio, koji je nešto slagao na mene, koji me na bilo koji način uvrijedio, oprosti i podari mu svako dobro. Podari mu svako dobro. To je bila njegova sadaka. Pa je poslanik sa selem obaviješten o tome i upozorava Habe na veličinu te sadake veličinu, jer one sadake koje su podijelili drugi možda neće biti primljene. Možda neće biti primljene, to samo Allah zna. To samo Allah zna. Ali ova sadaka o kojoj obavešta poslanik već je primljena. Već je primljena jer poslanik Selem upozorava ashabe, upozorava muslimane na vrijednost i veličinu ličnosti tog čovjeka. Bez obzira, makar on nemao ni jedne hurme da podijeli, ni jedne hurme, odnosno datule da podijeli na Allahovom, na Allahovom putu njegova čistota prsa, njegova ljubav prema muslimanima, njegova želja da stekne Allahovo zadovoljstvo i da umet uspije, jer uspjeha nema bez toga, je veća od, od sadake koji su podijelili drugi. I govoreći dakle o tom istinskom bratstvu, mi znamo što Allah Đelešanu šta govori kad, kad se desi sudnji dan, kako nas podsjeća i pozorava, da će tada sve veze popucati, da će tada sva lažna bratstva pokazati svoje pravo lice. Da će ljudi tada biti jednim drugima neprijatelji. Oni koji su nam izgledali kao prijatelji na Dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Al ahillau jaumeidin ba'duhum li ba'dina du Braća ili prijatelji toga dana će biti jednim drugima neprijatelji, neprijatelji, illal muttaqin, osim bogobojaznih, osim onih koji su se istinski voljeli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i koji su koji su e, bili bili mutakije, koji su bili bogobojazni, a onaj ko se Allaha boji, koji ima ta svojstva, dakle, istinskog vjernika, svojstva lijepoga hlaka, nemoguće, nemoguće da mrzi muslimane, nemoguće da u sebi ne nosi, ne, nosi tu ljepotu i taj kvalitet, odnosno ljubav prema, prema vjernicima. E, ima Malik, bilježi svom uvrtavu, predaju od Ebu Idrisa al-Havalanija, koji kaže da jednog dana ušao u džamiju u Damasku i vidio je ljude okupljene okupljene e, oko jednog čovjeka, oko jednog mladića meselaju se, raspravljaju se, u stvari pitaju ga, a ako se oko nečeg razilazi, uvijek sa njemu vraćaju. Pošto ga on nikad prije nije vidio, pita ko je, ko je ovaj čovjek oko kojeg se okupilo toliko ljudi. Pa smo rekli, to je Muaz džebel. Ljudi su se razišli, posle Kaže, ja sam otišao rano poslije jacije da bi ustao što ranije da klanjam noćni namaz. Kad sam došao u džamiju da klanjam noćni namaz prije sabaha, zatekao sam njega, zatekao sam Muaz Međebela u džamiji. Čekao sam da klanja namaz, da završi i onda sam mu prišao i rekao, nazvao selam, predstavio se, upoznali se i kažem, vallahi, ja moram da ti kažem jednu stvar. E reci, brate, šta je? Vallahi, ja te volim u ime Allaha Kaže Muaz ibn Džebel, Wallahi, je li to istina? E, jest. Pa ga pita tri puta. Wallahi, je li to istina? E, vallahi, vallahi jest. E, budi srećan. Budi srećan, kaže Muaz ibn Džebel. Tako mi Allaha, čuo sam poslanika, sallallahu alaihi da kaže, moja ljubav je zagarantovana za one koji se vole u moje ime. Allahova ljubav je zagarantovana za one koji se vole u ime Allaha. Za one koji sjeli, dakle, koji se okupljaju ovakvim halkama, nadam se inšallah, kako je ova naša, u moje ime, koji se posjećuju, koji se zijarete i pomažu u moje ime. pa hadis bilježi imam Ahmed. Dakle, garancija od Allaha za one koji se istinski vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da im je inšallah Allahova ljubav zagarantovana i obećana molim Allaha da nas učini od onih koje Allah voli i koji će Allahom milošću ući u džennet e, zatim spomenuo bi e, hadis imama Sujutija koji bilježi vam sujuti u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hoćete li da vas obavijestim o vašim muškarcima koji su u džennetu znači dobro razmislimo o ovome hadisu hoćete li da vas obavijestim o vašim muškarcima koji su u džennetu kažu svakako ja Rasula obavijesti nas poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže poslanici su u džennetu šehidi su u džennetu iskreni su u džennetu i u, je, u džennetu je onaj čovjek koji je posjećivao svoga brata na kraju grada, dakle na, drugoj strani grada, ili u drugom gradu, ili u drugoj državi, samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije ga vezni kao drugi interes. Pogledajte e, s kim svrstava poslanica sa takve ljude. Poslanici, šahidi i iskreni poslanici, šehidi iskreni i oni koji su se voljeli istinski u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A hoćete li da vas obavijesni o vašim ženama koji su u džennetu? Svakako, ja Rasulallah, e, svaka čedna, čestita, poštena, koja voli svoga muža, koja mu rađa djecu i koja kad dođe do sukoba među njima, kad dođe do sukoba među njima, uzme njegovu ruku svoju ruku i kaže, vallahi, neću je ispustiti dok ne riješimo ovaj problem. Dakle, neću, neću ti pustiti tvoju ruku dok to je velika osobina. rijetke su žene koje imaju, tako, takve osobine. Ali zato poslanik spominje, spominje ovu, ovu osobinu. Zatim, braćo, ono što smatram vrijednim da se spomene kao e, uzrok razilaženja među muslimanima. Dakle, žena mi je bila da na početku spomenem ove stvari koje vode do te ljubavi. Dakle, da, kada da malo naše duše zagrijemo ovim primjerima i osvježimo uz Allahu pomoć ali da na kraju spomenemo e, stvari koje dovode do, do razjedinjavanja muslimanskog safa stvari koji dovode, do razilaženja odnosno uzrok, uzroke razilaženja da spomenemo prije svega braćo treba spomenuti uzrok koji se zove mržnja ili zulum prema muslimanima ona je zaista primijetna kod mnogih muslimana i ona je otrov koji uništava tijelo, tijelo ummeta koji uništava biće, biće ummeta Muhammeda sallallahu sallam. A poslanica sallam kaže Al muslimu men selim al muslimuna min lisanihi o jedihi. Pravi musliman je onaj musliman od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. To je istinski mumin, pravi mumin. A uz to odmah možemo spomenuti i zavidnost. Zavidnost, za zavidnost poslanik sallam kaže Al hasadu je'kulu al hasanati kama ta'kulu narul khatab Zavidnost uništava ljudska djela kao što vatra uništava drva. Lomača na njoj gori i suho i sirovo. Što god i što god staviš, ode i upropaštava. Poslanik sa sallam upozorava u hadisu i kaže La hasadu wa la tabagadu, wa la tadabaru, wa kunu ibad Allahi Nemojte drugima zavidjeti, nemojte se mrziti, nemojte se ni natjecati u trgovini čak jer će to dovesti do mržnje, do zavidnosti, do spletkarenja i tako dalje. Dakle, te životne stvari poslanih spominje koje dovode često puta do, do, mržnje i zavidnosti. Budite o Allah prava i istinska, istinska braća. Šta je braćo izvelo i blisa iz dženneta? Šta ga je udaljilo od Allahove milosti? Ako nije zavidnost. Ništa drugo u Allah nego zavidnost. Bio je u društvu meleka. Nije bio melek, nije bio od njihove vrste ali je bio u društvu meleka. Pogledajte kako ga Allah počastio. Bio najbogobojazniji džin, dok Allah nije stvorio čovjeka. Kada je Allah stvorio Adem a.s. i kada je on, prije što je Allah udahnuo dušu, kako stoji u jednoj predaji, on je ulazio i izlazio na njegove otvore i kaže, vallahi, ako ti budem emir, uništit ću te. Ako ti meni budeš emir, bit će ti nepokoran Bit će ti nepokoran. I kada mu je Allah naredio seđdu, svim melekima, ne samo, ne samo, ne samo i blisu, svi su وسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس svi su meleki učinili seđdu osim Iblisa a zašto? zavidnost zavidnost i onda upotreba, pogrešna upotreba logike a Iblis dobro zna da nije tako ene hajrum minhu ja sam bolji od njega halaktani min nar, va halaktahu min tin. Mene si stvorio od vatre, a njega od zemlji. Gotovo. Upropašten do sudnjega dana. Do sudnjega dana. I Allah mu je dao mogućnost, a i to je velika kazna, vallahi, da ostane i da isprati sve generacije do sudnjega dana. Zamislite da imate toliki život. A kako je naš život težak? sad je u znaku siromaštva, sad je u znaku bolesti. Čovjek kad oboli, makar bio nevjernik, ne bio musliman, poželi da odi iz kada što prije <laughs> završi. A Iblis će ispratiti sve generacije do sudnjega dana. I to je kazna. I to je kazna. I vječni, vječni, vječni Zavidnost. Na kraju krajeva, zašto se desilo prvo ubijstvo na zemlji? Zašto je brat brata ubio? Rođenog brata. Dakle, brata po krvi i brata po vjeri. I brata po vjeri dva Ademova sina, međusobno se sugobila i na kraju izvršio ovaj Kabil ubio Habila, zbog čega? Zbog zavidnosti. Što? Jer ovaj trebao da oženi njegovu sestru. Nepravda. Učinio, učinio su mu zulu i ti znaš da je to Allahova odredba, da ne možeš oženiti sestru s kojom se ti rođen. Ne možeš, moraš uzeti onu drugu. Ali ne sviđa mi se, ja hoću prekršiti zakon i zbog toga sam zavidan bratu koji će oženiti onaj ženu koja se meni više sviđa, više sviđa, ali ne pripada mi. Pa kada su prenijeli žrtve, odnosno kurbane, i kada Kabilov biva spaljen, kurban uništen kao dokaz da mu nije primljen, da je učinio zulum, on ga ubija. On ga ubija. I, ne zna šta će od njega. Ubija svoga brata, ne zna šta će od njega. I Allah mu šalje gavrana sa mrtvim drugim gavranom pa kopa zemlju i kopava ga i onda tako mu pokazuje kako će zakopati svog mrtvog brata. Pogledajte dok li čovjek može otići, kakav zoom se može počiniti. Ima razum, ima sve blagodati, odlikovan za svih drugih stvorenja. Ali kad skrene sa Allahovog puta, zna učiniti zulum, zna ubit, a ne zna zakopati brata. A zna ubit, zna zaviditi, zna mrziti, a ne zna učiniti dobro djelo u tom trenutku. Dakle, skrenu, duša se potpuno ispraznila, Dakle, osjetio je, prazninu, vidio je kakav je zulum počinio. I kaže poslana selem, tako mi onoga u čije ruci moja duša. Neće niko biti nepravedno ubijen na zemlji do sudnjega dana. A da Ademov sin koji je bio ubica, neće snositi dio grija. Do sudnjega dana. I svi, sva ubijstva moguća nepravedna koja se desi na zemlji, koja se desi na zemlji, dio krivice i dio te krvi nosit će kabel. Sačuva nas Allah od toga. Dakle, do toga je dovela zavidnost. Zatim, braćo, ono što je često puta uzrok razilaženja među nama, jeste naš loš hlak, Loše, loše ponašanje. Jer e, zajedništvo i ljubav među braćom proističu između ostalog, a mogli bismo čak kazati prije svega iz lijepog ahlaka. Iz lijepog ahlaka. Ako nema lijepog ahlaka, nema dobrih odnosa, nema. Mora biti konfuzija mora biti metež u našim redovima. Mora biti metež u našim redovima. E, a loše ponašanje je uzrok razilaženja. To je bez sumnje. Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje džaba ahlak poslanika kao vrijednost. Wa la'ala Zaista si ti na najvećem, najvećem, najvećem stepenu, najuzvišenijem stepenu morala. Dakle, potpuna, sušta čestitost sve moralne vrijednosti i kvalitete posjedao poslanik sa I nas njima naučio. Na kraju sam je kazao za sebe. Poslao li mekarim al ahlak. sam da usavršim, da usavršim ahlako ljudi. Zbog toga poslat poslanik sa Jer onaj ko se ukrasi lijepim ahlakom, makar imao neki svako od nas različit temperamenta, njegovog karaktera i tako dalje. Ali te, ta naša konstrukcija biva dotjerana, isfinirana, lijepim ahlakom. Čak neke urođene osobine čovjek, čovjek može mijenjati i ne može drugačije promijeniti osim svojim ahlakom, svojim, svojim imanom. Nema snage, ne može drugačije. Čovjeka ne može silom, može ga natjerati na, neku stvar silom da radi. Ali ga ne može natjerati da te voli, da bude lijepo. On čim tebe nema, on opet to radi. Samo Islam Dakle, veza sa Allahom subhanahu wa ne, ne smije da se prekida, može čovjeka natjerati da se mijenja iznutra, da mijenja svoje osobine kada je čovjek došao Džafaru Sadiku, dakle, govorimo dakle o tom uh, lijepom ahlaku, poznatom imama mama val džemata, kojega svojataju, svojataju nepravedno Rafidije, kao, kao, svog imama, i kaže, taj taj čovjek te gibeti, ogovarate stalno. On ga je uzeo i kaže, sjedi. Ljut na njega i kaže mu, čovječe, Jesi li ikad ratovao protiv Perzijanaca? E, nisam nikad. Jesi li ikad ratovao protiv Rimljana? Nisam. Jesi li protiv mušika, protiv nevi? Nisam. Kale subhanallah, o tebe su sigurni i Perzijanci, i Rimljani, i nevjernici. Samo muslimani o tebe nisu sigurni. A ti muslima. A ti muslimani? Zašto napadaš muslimana? Znači ogovarat muslimana. Koji je to, koji je to grije i kakav, kakav je to grije? Dakle, lijep ahlak je uzrok uzrok našega jedinstva. Loš ahlak je uzrok sigurno razjedinjavanja naših srca i naših duša. Jer e, spomenimo samo evo zavidnost, mržnju, uvredu, potvoru, ogovaranje, koliko je to opasno. Jer kako je narod rekao, sablja, e, rane od sablje zarastaju, a rane od jezika, rane od mržnje, od zavidnosti teško zarastaju. Teško zarastaju. I kad dođe do, svađe na takav način, i kad se muslimani tako raziđu teško se onda vratiti onu kolotečinu. Čak i kad se halalimo međusobno, kad se znači ostaju neki tragovi, tragovi na duši. Zato se trebamo toga čuvati, čuvati, paziti i bojati. Zatim, e, spomenuo bi na kraju zadnju stvar koja također u današnjem vremenu, a uvijek je tako bilo, dovodi do razjedinjenja muslimanskog safa, a to je pretjerano, pretjerano raspravljanje. Ono je danas prisutno među muslimanima više nego, možda više nego ikada stalne rasprave, neće se okupiti skupina muslimana, bilo dvojica, bilo trojica, na ovom onom mjestu, a da neće početi raspravljati i to ne smije ta raspravljanje, naravno. Rasprava kao takva nema smetnje. Ali ako je to jalavo rasprava, ako će se u njoj ti muslimani, ako će se u njoj neko vrijeđati, da li onaj koji je bio, onaj koji je odsutan ili prisutni međusobno, onda u tome nema hajra. U tome nema nikakvog hajra. I mi na taj način samo stvaramo još veću dubiozu. Još više srljamo u propast, a ne rješavamo problem. Rasprava koja, je konstruktivna, ona je dobra, ona je pozitivna, koja donosi svoje plodove, koja poboljšava naše stanje međusobno, koja jača naš džemat, učvršuje našu bratsku vezu, to je super. To je dobra rasprava. Njih takvi rasprava treba da bude što više. Posebno sa učenim ljudima. Ali, ako kod nas Pretežno nije tako, nažalost. Jer kaže poslanik sa selem u hadijskoj koji Ahmed, nijedan narod nije zalutao poslije upute, nakon što je bio upućen, a da se u tom narodu nije pojavila rasprava. Znači, to je osobina zabludjelih ljudi, koji su bili upućeni pa da otišli u zabludu. Šta se prvo kod njih pojavi? Raspravljanje, jalovo raspravljanje, što bi naš rekao šupljiranje, ništa od toga nema a duša se samo prlja. Prlja li se prlja? I teško to onda vratiti. Šeitan nit ore nit kopa. <laughs> Dobro je rekao. Samo zavodi ljude. Samo I ti to ne osjetiš. ne, a Boga mi osjetiš. Na kraju ćeš vidjeti koliko si, koliko zalutao. Duša se time hrani i ne može da se vrati. a teško onome ko se, ko se hrani takvim stvarima. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala upozorava u suri Isra i kaže va kulli ibadi yakulu inne šeitana jenzagu bejnehum. E, recimo i robimo neka govore lijepe riječi. neko govore samo lijepe riječi. Zaista šeitan zbog svoje mržnje i zavidnosti prema stalno spletkari, stalo i navodi na zlo. Stalo i navodi i želi da razbije to muslimansko jedinstvo koje treba da bude jako ko granit. I najteže je šeitanu šta? Kad vidi muslimane ujedinjene, kad su u jednom safu, kad su jedinstveni, kad se slažu, kad se pomažu, jer Allah spušta svoj bereket svoj bereke, svoj rahmet i svoj milost na takve skupove, na takve vjernike i pomaže im u njihovom vlastitom životu, u njihovim porodicama, a također i u njihovom putu, na njihovom putu dave, na njihovom putu do Allaha, do dženneta, do Allahove milosti. Molim Allaha da nas učvrsti na putu Islama, da ujedini naša srca, da poveća našu bratsku ljubav, da nam omogući da jednim drugima oprostimo i halalimo, da budemo čistih prsa prema muslimanima, da nam oprosti grijehe da nas učini od onih koji će biti sebe upute drugih ljudi da nam podari hajr i sreću u našim životima, u našoj djeci, našim porodicama da nas uvede u džennet da nas ne osramoti na dunjalu na ahiretu